Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alihi salatu wa salam. Njegovu porodcu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Kao što ste mogli vidjeti na plakatama, tema večerašnjeg druženja je Islam je vjera toleranciji. Pošto je 1. januar dan koji je određen da bude svjetski dan mira, izuzetno je bitno da čovjek musliman zna kako Islam gleda na tu tematiku, temu i tematiku mira. Suprotno miru je šta? Rat. Također čovjek musliman treba da zna kako islam gleda na rat. Kako islam gleda na teror. Kako islam gleda na toleranciju. Kako islam gleda na suživot. Mir je, braću moja draga, zasigurno nešto čiju vrijednost najbolje poznaju oni koji su na svojoj koži osjetili šta znači izgubiti tu Allahu subhanahu wa ta'ala veliku blagodat. Mir je nešto o čemu sanjaju mnogi stanovnici ove planete. Svakim danom, braću moja draga i ciljne sestre, sve više ljudi koji su izloženi razno raznim torturama, mučenjima, progonima, sve više izbjeglica, sve više emigranata sve više ubistava, jednom riječju sve je više krvoprovića. Kao da je posrijedi neka nova ideologija, anarhija pod plaštom demokratije, u kojoj jači i moćniji ugnjetavaju na legalan način one koji su slabiji. Nastupila su, braću moja draga, vremena i ne sumnjamo u to Vremena koja je spomenuo Allah poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu kojeg je zabilježio ima muslim od Ebu radi Allahu ta'ala anhu. Da je kazao Allah poslanik doći će vrijeme kada će se toliko proširiti krvoproliće da ubijeni neće znati zašto je ubijen, a ubica neće znati zašto ubija. I pogledajte danas na svjetsku scenu pa ćete vidjeti da je izuzetno mnogo onih koji budu ubijeni, a koji ne znaju zašto su ubijeni. Mnogo je onih koji ubijaju, a oni u stvarnosti ne znaju zašto ubijaju. Normalno, braću moja draga, Islam kao potpuna i savršena vjera nije ostavio ni jedno pitanje, a da nije dao za njega odgovor. Tako i ovaj metež koji je nastao na Allahu i kao tala zemlji, muslimani imaju svoj stav po tom pitanju. I muslimani su svjesni i znaju. I oni vjeruju da metež koji vidimo sada na zemlji i nered, da je posljedica činjenja grijeha. Da je posljedica zapostavljanja prakticiranja Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež na kopnu i na moru. Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru. Zbog grijeha koji ljudi čini. Također, braću moja draga, muslimani smatraju da je mir jedna od neprebrojivih blagodati Allah subhanahu wa ta'ala kojima je obasuo ovaj narod. A svi znamo da se od nas traži da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima. Najbolji način kako čovjek da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima jeste da bude pokoran u svemu što Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega i da ostavi sve ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. To da je mir, blagodat, možemo naći spomenutu hadisu koji je zabilježio imam Tirmidhi ibn Mađe, hadis čiju vjerodostojnost je potvrdio šeha Albani, da je Allah poslanik alihi salatu wasalam kazao ko osvani, bezbjedan i miran u svojoj kući, prva blagodat ko osvani bezbjedan i miran u svojoj kući. Dobrog strastvenog stanja, druga blagodat. I ima toliko hrane koliko mu je dovoljno za njegove elementarne potrebe tog dana, kaže Allah poslanik, kao da mu je dat čitav dunjalak. Tri blagodati Allah poslanik spominje i kaže koji bude imao kao da mu je dat čitav dunjaluk. Ko osvani, bezbjedan, ko bude zdrav i ko bude imao hranu koja mu je potrebna tog dana kao da mu je dat čitav dunjaluk. Ali na prvom mjestu šta spominje? Ko bude bezbjedan, ko osvani u miru. Zamislite, braću moja draga, šta bi naša braća u Palestini dala da mogu da spavaju u miru, da osvanu i da se ne boje da li će neko zakucati na njihova vrata, da li će doći židovska vojska sa bagerima i da, kuši, da ruši njihove kuće. Braću moja draga, mora da znamo i mora da budemo uređeni da je islam vjera tolerancije, da je islam vjera suživota, da je islam vjera mira. Ako bi čovjek pogledao načela i principe ove vjere, vidio bi da svaki princip i svako načelo ukazuje na to. Da svaki princip potvrđuje spomenuto. Da je islam vjera tolerancije, da je islam vjera suživota, da je islam vjera mira. Sigurno je, braću moja draga, mnogo oni koji su pod pritiskom neprestanih medijskih hajki shvatili da je islam vjera krvoprolića shvatili su da je islam vjera terorizma, da je islam vjera vandalizma, da je islam vjera konzervatizma, da je to nešto zaostalo. Ali kažemo, pod pritiskom, pod nasrtajem medijski hajki koji je svakim danom sve više. Žalostno je, braćo moja draga, što su muslimani u slabosti svog imana u slabosti svoje vjere dopustili drugim ljudima koji nisu kompetentni da tumače svoju vjeru. A muslimani su njima prepustili da tumače islam i da ga cijelom svijetu prezentuju. Jer oni nisu kompetentni da govori o svojoj vjeri. Oni još nisu riješili i nisu uspjeli svijetu, svijetu pojasniti istinito strojstva. I njihovi najveći učenjaci ne mogu to shvatiti ali su sebi dali za pravo da tumači islam. Ali jedan od problema jeste što su tu muslimani dozvolili. Da neko ko nije kompetentan tumači vjeru islam. S druge strane, zamjeramo muslimanima generalno na svjetskom nivou, što ne shvataju šta znači moć medija. Muslimani su se zabavili toliko dunjalukom da su prepustili nevjernicima moć medija. Prepustili su nevjernicima da putem medija cijelom svijetu prezentuju vjeru islamu. Primjera radi. Danas da dođemo ovdje i kažemo treba neka Sergija za nekog brata koji je ugrožen. Sigurno bi bilo mnogo onih koji bi pomogli. Ali da kažemo treba Sergija, hoćemo imati jednu radio emisiju ili TV emisiju. Vidjeli bi da bi bilo malo onih koji bi se odazvali. Zašto? Zato što ljudi ne znaju šta znači mir. Nisu svjesni. Gdje imate u svijetu, osim malo, neku jaku medijsku kuću, a da muslimani upravljaju sa Izuzetno malo, braću moja draga. Ne čudimo se, braću moja draga, što nevjernici privataju sve što im se ponudi od laži i nebuloza koje se iznose o islamu. Jer oni u osnovi su odrasli daleko od mjesta gdje se prakticira islam. Također, oni su odrasli u mjestima u kojima ljudi prilaze islamu sa mnogo predrasuda. Dijete se rodi i od samog početka, od samog djetinjstva, uvijek gleda na islam sa predrasudama. I nije čudit što oni imaju takvo mišljenje o islamu. Ali šta je čuditi? Čuditi je, braćo moja draga, što imamo ljude, muslimane, koji se deklarišu kao muslimani, ali su u slabosti svoga vjerovanja počeli da sumnjaju u ispravnost naše vjere. Toliki su medijski pritisci da ljudi se stide kazati da su muslimani. Čovjek u Europi kada traži posao ne želi da kaže da je musliman. Kako ne bi dobio otkaz? Ljudi se stide kazati da su muslimani. Toliko su oslabili pod pritiscima medijskim da se stide kazati da su muslimani. E to je, braćo moja draga, zabrinjavajuća činjenica. Nije zabrinjavajuće što ne Islama ne voli Islam. To je Allahov sunnet. Volen tarda anke jehudu, nasala, nasara, hatta tebi milletahum. Neće biti zadovoljni tobom ni kršćani ni židovi dok ne budeš slijedio njihovu vjeru. Njihov stav prema islamu je jasan, ali je žalostan stav muslimana koji su nažalost veli broj stvari od Islama prihvatili ili kroz običaje, ili su i naslijedili od svojih predaka bez čvrstih ubježenja. To je, braću moja draga, veliki problem današnjeg muslimanskog svijeta. A pogledajte s druge strane, oni nevjernici koji nisu dozvolili da neko manipuliše njihovim razumom. Nisu nasjeli na sve ono što im se servira, pa su se prihvatili izvodne literature, i uvjerili su se veoma lako da vjera Islam je izuzetno i daleko čista od svega kako je opisuju zapadnjački mediji. Ali je malo takvih ljudi, ali imamo ljude nevjernike koji nisu nasjeli na te propagande. Zašto? Zato što nisu dozvolili da neko siluje njegov intelekt. Nisu nasjeli da prihvate sve zdravo za gotovo već su otišli u izvornu literaturu, pa su se uvjerili da je vjera, vjera islam, vjera tolerancije, vjera suživota i da je to vjera koja odgovara prirodi čovjeka. To je vjera, braćo moja draga, koja odgovara prirodi čovjeka. Zato ćemo rezultate toga, normalno rezultate koji se maksimalno pokušavaju sakriti, Vidjet ćemo mašala te rezultate na svakom koraku, tako da je mnogo ljudi, stotine i hiljade koji svakim danom privataju islam. Vraćaju se izvornoj vjeri. Iako oni toliko pokušavaju da svijetu prikažu islam kao vjeru terora, vjeru terorizma, svakim danom sve više ljudi koji privataju islam. Zato, braću moja draga, u ovom našem druženju, u ovoj našoj emisiji, Ukratko ćemo pokušati spominuti nekoliko primjera kako bi se ojačao naš iman, naše vjerovanje. Spomenut ćemo nekoliko primjera islamske tolerancije. Zašto, braću Da se ojača naš iman. Da sutra kada gledamo kako neko pljuje po islamu na televiziji, da kažemo to je neistina, ali da to kažemo iz ubjeđenja, zato što smo spremni stati i raspravljati sa svakim onim ko smatra da je vjera islam vjera terorizma. Pogledajte jedno od najkontroverznijih pitanja o kojem najviše voli govoriti nevjernici. Pitanje džihada. Pogledajte samo kako se to pitanje prikazuje kod ljudi u ružnom ruhu i ružnom obliku. Kao da je u pitanju neka inkvizicija čiji rezultati svima nas su poznati. Džihad se tako prikazuje u očima svijeta Mnogo gori nego inkvizicija. A inkvizicija i njeni rezultati se sakrivaju. Zašto neko ne govori o inkviziciji i njenim poznatim rezultatima i mučinima? Niko o tome ne govori. To nije terorizam, ali je terorizam džihad. Iako mi, muslimani, znamo da je džihad šta? Sredstvo, a ne cilj kako ga oni prikazuju. Džihad je, braćo moja draga, samo sredstvo. Kojim se šta? Prije njega se poduzimaju sve moguće metode. Muslimanima nije dozvoljeno da napadnu vjernike osim prije nego što ih pozovu u islam. Pa ako odbiju, nudi im džiziju. Pa ako i to odbiju, tada im dolazi sa vladom da bi uklonili nepravdu koja je prisutna u nevjerničkom narodu. To je džihad i to je njegova prava slika. A pogledajte kako se taj džihad danas prikazuje na svjetskoj sceni više je, braćo moja draga, nego istrošena ta priča o nekom globalnom terorizmu. A pravi terorizam se sakriva sa tim globalnim terorizmom. Pravi terorizam, terorizam u Palestini, terorizam u Iraku, terorizam u Afganistanu, sakriva se nekim izmišljenim terorizmom u Bosni i Hercegovini. Oni moraju nešto izmisliti kako bi sakrili svoj terorizam. Ali nažalost, žalostno je stanje muslimana koji to sve prihvate im zdravo za gotovo. Koliko je samo, braćo moja draga, slika koji nam dolazi svakim danom iz Palestine, iz Iraka, iz Čečini, iz Somalije. I to nije terorizam. Kao da je terorizam svojstven samo jednom konfesiji, samo jednoj vrsti ljudi, muslimanima. Kada ste čuli na televiziji da neko kaže kršćanski terorizam? Kada ste čuli da neko kaže židovski terorizam? Nikada. Kao da oni ne mogu biti teroristi. Muslimanski teroristi. Samo muslimani mogu biti teroristi. Niko drugi ne može biti terorist. A ako iko zaslužuje da ima prefiks teroristi, onda su to oni. Ali opet kažemo, žalostno je, braćo moja draga, što muslimani nasjedaju na sve te stvari koje im se nudi. također treba napomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je, braću moja draga, Islam je također čist od svega onoga što uradi određene grupacije muslimana, a to je u koliziji sa Islamom. Nekada ljudi kojima je dosadio teror, kojima je dosadilo ovo tlačenje, ne mogu više izdržati, pa posegnu za nekim sredstvima od kojih je čist Islam. Mi se odričimo takvih tijela. Ali, nažalost, braćo moja draga, nevjernici jedva čekaju da neko posegne za nečim. Što će oni tekako iskoristiti pa da kažu, e, ovo je islam. Zato musliman mora da bude pametan. Ne smije dozvoliti da njegove postupke neko uzima i da njima blati islam. Moramo, braću moja draga, paziti na svoje postupke. Ja sam mnogo puta kazao na predavanju, nama ljudima koji prakticiramo islam. Ne doliči da radimo što rade ljudi na ulici. Svako može baciti koru od banane na ulicu osim tebe. Jer ti si uzor. Svako može oduzeti prvenstvo prolaza u saobraćaj osim tebe. Svako može baciti žvaku na put i papir osim tebe. Mi moramo tako shvatiti sebe, da ljudi gledaju u nas kao uzore, i da nama traže dlaku u jajetu. Zato im ne smijemo dozvoliti. Također ne smijemo dozvoliti zapadu, zabludjelom zapadu, da naša djela koristi kako bi oblatio islam. Zato, braćo moja draga, izuzetno veoma bitna stvar, a to je da čovjek musliman prije nego što uradi bilo kakvo djelo, konsultuje učenjake, konsultuje ulem. Bojim se, braćo moja draga, ako pogledamo u stanje u svijetu, da je jedan od razloga ovog stanja koje vidimo dupli aršini od takozvanih velikih sila. Pogledajte samo, braću moja draga, te dupli aršine, kako su svugdje prisutni. Pogledajte u jednoj Palestini, kako postoje dupli aršini. A ne trebamo mi ići u Palestinu, da bi shvatili da postoje na svjetskoj sceni dupli aršini. Pogledajmo stanje Bosni. Bosna i Hercegovina nakon što je postala suverena država. Šta su radili? Embargo. Za sve zaračene strane. Pa zašto njima treba embargo kad su imali oružje i nisu znali šta će od njega? To znači embargo samo muslimanima. A to, braću moja draga, znači zamotavanje celofan, zamotavanje genocida u celofan. Vezanje ruku žrtvi i prepuštanje žrtvi dželatima muslimanima se postavio i uveo embargo. To su ti, braćo moja draga, dupli aršini koji smo mi najbolje osjetili na našim liđima. Braćo moja draga, ako neko želi da tumači vjeru islam, treba da se vrati na izvore islama, da se vrati na životopis Allahovog poslanika, a ne da se vraća na djela određenih ljudi koji tvrde za sebe da su muslimani. Ako želiš da govoriš o islamu, islam ima svoje izvore. Izvori islama su Kur'an, sunnet, praksa Allahog poslanika. Zato ćemo navesti samo nekoliko primjera iz praksi Allahog poslanika, pa da vidite tu toleranciju koju ne možete naći ni u jednoj knjizi historije kada je u pitanju neka druga vjera. Primjera radi. Svima nama je poznato Allahog poslanika, se se kada je svoju Meku. Šta je uradio? Oprostio je, halalio je ljudima koji su ga dojučije protjerali. Ljudima koji su dojučije protiv njega ratovali na Bedru i na Uhudu. Halalio je tim ljudima i kaže, idite, svi ste slobodni. Halalio je Vahšiju koji je ubio njegovog Amidžu Hamzu radi ta'ala anhu i prihvatio njegov islam. Halalio Hindi koja je osjetla Hamzine uši i nos i od toga napravila sebi lančić rasporila njegov stomak, izvadila njegovu jetru i grizla je zubima. Nju je Allah poslanik halalio i prihvatio njeno primanje Islama. Allah poslanik je halalio čovjeku koji je potvorio njegovu najvoljeniju ženu, Aishu. I to kako je potvorio? Da je učinila blud. Allah poslanik mu je halalio i došao ispustio ga u kabur i zamo toga u svoje džupe i klanjao mu dženazu. Zašto te primjere Nigdje ne čujemo kada neko govori o islamu, nećete i nikada ni čuti. Zašto? Zato što oni demantuju ono što oni govore. Oni potvrđuju da je islam vjera suživota, tolerancije. Praću moja draga, mora da znamo da je islam vjera suživota, tolerancije. Da islam dozvoljava ljudima koji se deklarišu kao muslimani, da trguju sa nevjernicima da im obiđu kada se razboli, da im odu u zijaret, da im udijele poklon, da od njih primi poklon. Sve to našom vjerom, hvala uzvišenom Allahu dozvoljeno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji nekakvim protiv vas. Ne zabranjuje vam Allah da budete pravedni, da im činite dobročinstvo, koliko je primjera da je Allah poslanik to se nam posjetio nevjernike kada su bili na smrtnoj postelji. Njegov Amidža kada je umirao. Bio je nevjernik mu je došao, pozvao ga u islam. Židovski dječak kada je umirao, došao je Allah poslanik, pozvao ga u islam. I mnogo drugih primjera, braću moja draga. Šta je to nego primjeri tolerancije? U hadisku je muslim od Esme stoji da je kazala Esma u Allahu poslaniće, došla mi je moja majka. Želi da održajemo rodbinske veze, ali ona nevjernica. Da li da održajem s njom rodbinsku vezu? Pa kaže Allah poslanik, održaj sa njom rodbinsku vezu. Pogledajte, braćo moja draga. Znači, nije naredio Allah poslanik, ne, ona je nevjernica, odbaci. Ne, nastavi da ju činiš dobročinstvo. Pogledajte, braćo moja draga, možemo se nadovezati na ovaj hadis kada je u pitanju dobročinstvo roditeljima. Kako je Islam savršena i lijepa vjera. Islam svojim sljedbenicima naređuje, naređuje da čini dobročinstvo svojim roditeljima bez razlike da li ti roditelji bili muslimani ili ne. Do te mjeri da nam Islam naređuje da činimo dobročinstvo roditeljima sve dok ne zatraži od nas nešto što je u koliziji sa našom vjerom. Do te mjeri da kada bi te tvoj roditelj pozvao da budeš mušnik, ne smiješ se odazvati, ali i dalje budi dobar prema njemu i čini mu dobročinstvo. To nisu moje riječi. To su riječi Allah subhanahu wa ta'ala gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala a ako te budu nagovarali da drugog mini ravim smatraš, da budeš božac. Nemoj ih, kaže, poslušati, ali prema njima se još na Dunjaluku lijepo obhodi. Nevjernici pozivaju te da budeš mušrik. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nemoj ih poslušati, ali i dalje se prema njima lijepo ponašaj. Je li to vjera terorizma? Je li to vjera terora? Da ti naređuje da činiš dobročinstvo svojim roditeljima, pa makar bili nevjernici. Također, čovjeku muslimanu je dozvoljeno da moli Allah subhanahu wa ta'ala za svoje roditelje, pa makar bili nevjernici, sve dok su oni živi. Dok su živi roditelji, makar bili nevjernici, dozvoljeno ti je da uputiš dovu Allahu, da im otvori srce, da ih uputi na pravi put. A ako umru na tome, od tada ti više nije dozvoljeno da doviš za njim, osim ako su muslimani, što je i povolana stvar da čovjek dovi za svoje roditelje nakon njihove smrti, ako su muslimani. Zato i spomenuto vidimo, braćo moja draga, jednu stvar koju je i tekako veoma bitno napomenuti, a to je neki ljudi ili prime islam nakon što su bili nevjernici, ili neki se vrate islamu nakon što su duži niz godina bili u gafletu i nemaru. požu prakticirati islam i odjednom marginiraju svoje roditelje. Pa kada ga upitaš zašto, kaže slavi su muslimani. Ili oni su nevjernici. Pa dragi moj brate, gdje je dokaz u ovoj vjeri da trebaš ostaviti svoje roditelje ako, ako nisu vjernici? Ne treba da ih slušaš kada je u pitanju vjera, ali ostaje obaveza da im činiš dobročinstvo. I nažalost, nevjernici kao muha koja ide na nečistoću, traži takve slučajeve pa kažu, e, evo, to je islam. A islam je čisto od svega toga. Također, braću moja draga, ako bi pogledali u još, od, u još jedno temeljno načelo ove vjeri, a to je dobročinstvo prema komšijama. Pogledamo li ovu vjeru i njena načela, vidjet ćemo kako Islam naređuje da činimo našim komšijama dobročinstvo. Naređuje nam. Zabranjuje nam da uznemiravamo naše komšije. I da li je i puta Islam napravio razliku, pa da kaže, ako je komšija nevjernik, uznemiraj ga. Ako je musliman, budi dobar. Ne, braću moja draga. Svi argumenti u kojima se spominje dobročinstvo komšijama i svi argumenti u kojima se zabranjuje ezijet komšije su općeg karaktera, što obuhvata i muslimane i nemuslimane. Da je e- to tako, to nam potvrđuje hadis Abdullah ibn Amara, al as radijallahu ta'ala anhu. Kaže, vidio je svoga slugu kako kodu ovcu, pa mu kaže, odnesi jedan komad mesa našim komši, kojim? Židovu. Jer kaže, zaista sam čuo Allahu poslanika, ali se da kaže, toliko mi je Džibril preporučivao dobročinstvo prema komši, da sam pomislio da će na kraju krajeva komšija biti moj nasljednik. I on je shvatio taj hadis da je opće karaktera i kaže jedan komad mesa odnesi našim komši židovi. Gdje je tu teror? Kako bi muslimani Palestine voljeli da se nevjernici prema njima ponašaju kako je spomenuto u ovom hadisu, kako su se muslimani ponašali prema židovima. Gdje je terorizam? Gdje je vandalizam? Pogledajte, braćo moja draga, kako je ta vjera savršena i kako je lijepa. Pogledajte treći princip ove vjeri, iz kojeg možemo vidjeti savršenstvo ove vjeri, kako možemo vidjeti njenu toleranciju, iako je mnogo primjera, ali pokušat ćemo da privodimo ovo naše druženje kraju kako se ne bi odužilo. Rodbinske veze, braćo moja draga. Islam je vjera također koja izuzetno mnogo pažnje posvećuje rodbinskim vezama. Naređuje nam Islam da činimo dobročinstvo našoj, našoj rodbini. Naređuje nam da čuvamo rodbinske veze i zabranjuje nam da kidamo rodbinske veze. I opet, braćo moja draga, bez razlike da li ti rođaci bili muslimani ili ne. Pogledajte samo ukratko, ukratko da malo osvježimo naše informacije. Koliko Islam posvećuje pažnje rodbinskim vezama. Zasigurno, braćo moja draga, dijelo iz koje ćemo vidjeti savršenstvo ove vjeri, vidjeti njenu toleranciju, kako ona poziva u suživot. Pogledajte primjera radi. Allah poslanik Ali se ratu nam u vjerodostojnom Adisu kaže da je čuvanje rodbinskih veza jedno od dijela koje uvodi u džennet. Wallahi, kada ne bi bilo druge nagrade osim ovi, nama ne treba veća nagrada. Bedevija, čovjek, beduin, zaustavlja Allah poslanika na putu i uzima njegovu devu zaula i kaže, u Allahu poslaniće, ukaži mi na djelo koje ako budem činio ući u džennet, a udalit ću se od džehennema. Pogledajte kako su ti ljudi bili jednostavni, bez filozofije. Kaži mi šta da činim, hoću u džennet, neću u džehennem. Nikakve filozofije kod njih nije bilo. Kaže Allahu poslanik, obožavaj Allah, obavljaj namaz, daj zekjat i čuvaj svoju rodbinu i pusti, kaže moj devu. Završena stvar. Jedna od stvari koja vodi u džennet, jedna od stvari koja vodi u čuvaj rodbinske veze. Ima li, braćo moja draga, igdje takvih principa? Druga stvar, Allah poslanik u vjerodostojnim hadisima obećaj, ko bude čuvao rodbinske veze, da će živjeti dugo i da će mu se povećati na faka. Ma svi mi žudimo za tim. Možeš ti glumiti pred ljudima, ne želiš. Svi mi želimo da što duže živimo i svi želimo da budemo što više bogati. Hoćeš da budeš bogat, hoćeš da ostaniš, da živiš dugo, čuva rodbinske veze. To je obećanje onoga koji ne govori o hiru svome. Također, Allah u poslaniku na Adisu kaže ko bude čuva rodbinske veze, bit će voljen i cijenjen od svoje rodbine i od ostali ljudi koji ga okružuju. Treba li ti išta ljepši nego da budeš cijenjen, da budeš poštovan od strane svoje rodbine i od strane ljudi koji te okružuju. Također, Kaže Allah poslanik u na hadisu, ko bude čuvao rodbinske veze, Allah će čuvati vezu sa njim. Allah Hoćeš da Allah čuva vezu s tobom, čuvaj rodbinsku vezu, Allah će čuvati vezu s tobom. Ali s druge strane, ako hoćeš da Allah svoju vezu prekine s tobom, prekini ti vezu sa rodbinom. Jer Allah poslanik kaže, ko prekine vezu i ko bude kidao rodbinske veze, Allah će prekinuti vezu sa njim ne treba doći i musibet na zemlji, da Allah prekine svoju vezu sa tobom. Allahu poslanik, najodabranija osoba koja je ikada kročila zemlju, osoba koju je dolazila objava iznad sedam nebesa, Allahu miljenik, u večernjim zikru i jutarnjem volja te kilni ila nefsi tarfete ajn. Nemoj me gospodaru prepustiti meni koliko je tretaj oka. Allahu poslanik neće da bude bez veze sa gospodarom koliko je taj oka. A mi možemo biti godinama, ne ideš odbeni. Pa automatski sine. Prekinu vezom sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. I je li samo to, braću moja draga, da Islam obećaje nagrade. S druge strane, Islam prijeti onima koji kidaju rodbinske veze, da nema druge prijetnje osim da kaže, što je rekao Boži poslanik, neće ući u džennet ona onaj koji kida rodbinske veze. To bi bilo dovoljno čovjeku vjerniku. Čovjeka vjernika najbolje možeš pozvati ili zastrašiti vatrom ili džennetom. Hoćeš da ga pozoveš, kažeš, ovo vodi ka džennetu. Završeno, on više ne gleda lijevo ili desno. Samo to ako hoćeš da ga zastrašiš, kažeš, dragi brate, to vodi u džehennem. On je najdalje od tog djela. Zato ako hoćeš da bježiš od džehennema, čuvaj rodbinske veze, nemoj kidati rodbinske veze. Također, Allah poslani kaže u rodostornom Adisu, ne postoji grijeh da je njegovom počinjivcu preći da se ubrza kazna na Dunjaluku, kao što je to nepravda, zulum i kidanje rodbinskih veza. Sa svim onim što te čeka na, na ahiretu. To je grije koji najpreći da se njegovom počiniocu još na dunjaluku uprsa kazna. Sada dolazi dalje da spominimo, a gdje to u islamu stoji da čovjek treba da održa i rodbinske veze sa onima koji nisu vjernici. Na to nam, braću moja draga, ukazuje hadis koji su zabilježni Buharija i muslim od Ebu Hurire ta'ala kaže Ebu Hurire, kada su Allahom poslaniku objavljene riječi uzvišenog Allaha, ustani i opominji svoju rodbinu bližnju. Kaže Ebu Hurire, ustao je Allahov poslanik, pa je dozivao stanovnike Mekke po njihovom imenu. Svako pleme po njihovom imenu. I na kraju kaže, o Fatima, kćeri Muhammedova, čuvaj se vatri, u smislu primi islam. Čuvaj se vatri, Kaže, znači, ja vam, tako mi Allah, ništa ne mogu pomoći kod Allah. Osim što je između mene i vas rodbinska veza kojoj ću ja mnogo pažnje posvećivati. Allah poslanik i poziva u islam i kaže, ja vam kod Allah ne mogu ništa pomoći. Ako ostanete nevjernici, idete u džehendem bez razlike što ste meni rođaci. Ali kaže, između mene i vas rodbinske veze, kojima ću ja mnogo pažnje posvećivati. moja draga. Ima li ovakvih temelja, ovakvih principa i gdje? I u kakvoj vjeri osim u islamu? I na kraju, braćo moja draga, mogli bi o ovim primjerima govoriti mnogo. Nakon što smo rezimirali i vidjeli koliko pažnje Islam posvećuje među ljudskim odnosima, kada je u pitanju tolerancija, suživot, i ne samo to, ne samo to da je Islam regulisao prava ljudi i njihove međuljudske odnose, da postiče na suživot, da postiče na toleranciju. Islam je otišao mnogo dalje. Neki ljudi koji slabo poznaju svoju vjeru, odu na zapad, pa gore vide kako evropljani pasi životinje. Uzgo ne može doći sa čukom, osim ako ima čuko pasoš. Tako, kod njih takva prava. Toliko su prava životinja uzdigni, da su mnogo viša prava od prava ljudi. Muslimana možeš ubiti ništa. Muslimanu možeš zabraniti da gdje sebi ime Muhammed ništa. Muslimanka ne smije nositi hijab ništa. Ali čuko ne može putovati bez pasoša. I kaže, kako su, kaže, oni saše, Kod njih i životinje imaju svoja prava. Jeste, imaju životinje. Ali je Islam u tome pretekao, a s druge strane mnogo je potpunio. Islam je dao prava onome koje preči da mu se daju prava. Insanu. Islam daje prava insanu i poziva u suživot. A oni nisu dali pravu, prava insanu, a dali su prava životinjama. A i ta prava preuzeli su iz, Islama. Ta prava životinja oni su preuzeli iz Islama. Normalno, nevjernici u mnogo drugih segmenata prakticiraju Islam, pa ih je Allah uzdigao. A Muslimani ponisiju zato što su ostavili Islam. Muslimani su ostavili prvi imperativ u Kur'anu. Iqara, uči. Muslimani su najnepismeniji narod na zemaljskoj kugli. I zato su najponiženiji. A čafiri, šta? Iqra. Oni uče u oni čitaju u autobusu, oni non stop MP3 slušaju nešto, non stop čitaju knjige. I zato su pretekli nas. Muslimani ne znaju napraviti čipi čips. A oni znaju napraviti i avione, i kamione, i helikoptere, ne znam šta svi više znaju napraviti. Zašto? Zato što živi samo po jednom imperativu. Ikra. I to prvi imperativ. Hoćeš islam, kreni redom. Šta je Božijem poslaniku prvo objavljeno? Ikra, uči. Mi imamo ljude muslimane 60 godina, ne znam što mu safu. Nemaš ti s takvim čovjekom više šta pričati. On je pokazao njegove ambicije. Ko nisi mogao za 60 godina učiti harfove, to je pokazatelj tvoje ljubav prema tome gospodaru. To je da si ga volio naučio bi, vallah. Možeš naučiti engleski, ne možeš naučiti arabski. To je, braću moja draga, žalosno. Što su nevjernici uzeli određene stvari iz Islama, pa ih Allah uzdigao zbog njih. A muslimani ostavili te stvari, pa ih Allah ponizio. Lekad enzelna i kitaben fihi zikrukum, efela ta'qilun. Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Zar se nećete opametiti? Allah ti jasno kaže, nije ostavio to nejasno, ti možeš tefsir tražiti. Fino ti jasno kaže, mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Što znači? Što znači? Ako ostavite tu knjigu, dolazi ima poniženje. Jer u ovoj knjizi je slava. Ako ostavite ovu knjigu, neminovno dolazi poniženje. Čafiri su preuzeli iz Kur'ana ikra, pa ih je Allah uzdigao. Također su iz Islama preuzeli prava životinja. Pogledajte, braćo, savršenstvo ovoj vjeri. Wallahi, thume, wallahi. To nema nigdje na zemaljskoj kugli. Islam je tako savršena vjera da svoje sljedbenike toliko pazi i tako odgaja da pazi životinje do te mjere da pažnjom životinje možeš zaslužiti dženet. Treba li ti šta više? Kroz pažnju životinja možeš zaraditi vječnu nagradu dženet. Opisiva dženet ne treba, pa da ne treba. Braću moja draga, toliko je ova vjera savršena, da pažnju životinja, pažnjom životinja možeš zaslužiti vječnu nagradu dženet. Allahu Ekber. Ima li to igdje? Nigdje, osim u islamu. Kaže Allah poslanik ali se ratu u selamu vjerodostojnom Adisu, Čovjek je išao putem, pa je vidio psa kako od žeđi liže zemlju. Pa je sišao u bunar, zakvačio vode, pa ga je napojio, kaže Allah poslanik ali se ratu pa ga je Allah nagradio zbog toga tako što ga je uveo u džennet. Čovjek napojio psa i zato zaslužio džennet. A s druge strane, ova vjera je toliko savršena da možeš, ako ne paziš na životinje, zaslužiti džehennem. Pazi, ako ne paziš na životinje, možeš džehennem zaslužiti. Džehennem čija vatra je sedamdeset puta žešća od vatre Dunjaluka. Zašto? Samo ako ne paziš na životinje. Svima nama je poznat hadis Allahu poslanika alejhi salatu sram gdje kaže žena je zaslužila vatru. Zaslužila je džehennem zato što je zatvorila macu to neka velika životinja deva. Maca! Zatvorila macu. Pa kaže, nije nahranila, niti je dala joj hrani da jedi. I zbog toga je zaslužila džehene. Allahu akbar. Ima li savršenije vjeri od ovih? Da možeš zbog maci ući u Čehenje. A zbog maci možeš i u Tu je, braću moja draga, naša vjera koju mi, nažalost, ne znamo. Koje se stidimo u Europi. A treba da se ponosimo i da podignemo glavu i na svakom mjestu da kažemo ja sam musliman i ja sam sljedbenik najodabranije ličnosti koja je ikada kročila zemlju. Ne stidim se i poznajem svoju vjeru. Ali žalostno je, kad ne poznaješ, moraš se stiditi. Pogledajte, braću moja draga, Islam toliko pažnje posvećuje tim životinjama. Kada je hoće žrtvovati, na kraju krajeva, gotovo umiri, ubijaš je. Ili tada Islam kazao, dobro, završi sa njom kako hoćeš, macolom. Ne, braćo moja draga. Allah poslanik alaihi salatu nam kaže, kada neko od vas želi da zakolji životinju, neka je zakolji na najljepši način i neka naoštri svoj nož da se životinja ne muči kako bi olakšao. Vjerodostojan hadis. Hoćeš ubiti životinju, gotovo završaj ona svoj životni vijek. Ali i zadnji čin koji ona doživljava na Dunjaluku, ne moje patiti. Lijepo i brzo sa oštrim nožom i zakoljati. Do te mjeri da ne trebaš oštriti svoj nož pre životinju. Allah poslanik lise ratuje selam jedne prilike je vidio čovjeka kako oštri nož. Ovcu, doveo ovcu i oštri nož pred njom. Kaže Allah poslanik, pogledajte te milosti tog rahmeta. Tog rahmeta Allahovog miljenika. Taj rahmet ne možete naći vallahi nigdje na Dunjaluku. Nigdje. Volev kunte galida Da si ti bio grubog srca, oni bi se razbježali od tebe. To srce ne možete nigdje naći. To grameta. Kaže, zar želiš da tu ovcu usmrtiš više puta? Samo što oštri nož pred njom. Koliko su bošnjaci gledali noževa kako se oštri s kojim će biti zaklan. Evo, da I to nije terorizam. Terorizam nije srebrenica. Ne. Goražde nije terorista. Markale nisu teroristi. Počinili. Ne. Muslimani su teroristi. Muslimani su jedini narod koji imaju prefiks terorista. U Europi prošle godine je počinjeno 480 terorističkih akcija. U samo jednoj su učestvovali muslimani. A o kome se non priča? O muslimani. A samo u jednoj, njihovi podaci. To nisu moji podaci. Njihova policija objavila na internetu. 480 akcija terorističkih u prošloj godini. Samo jednom učestvovali muslimani. A kada ste čuli kršćanski terorist? Nikada. Nikada, braću moja draga. Zato, braću moja draga, na kraju kažemo i jasno tvrdimo da je islam vjera čista od svega onoga kako je opisuju oni koji nisu kompetentni da tumači svoju vjeru, a kamoli da tumači Allahu tebara kao ta'ala vjeru islam. Također vjera islam je čista od svega što radi pojedini ljudi koji se deklarišu kao muslimani od dijela koja su u koliziji i kontradiktornosti sa islamom. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog druženja da nas učvrsti u našoj vjeri, Molimo ga subhanahu wa ta'ala da olakša našoj braći muslimanima u cijelom svijetu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari vječni džennet. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju. Subhanake, Allahume ve bihamdike, ašhedu en la ilaha ila ente, estagfiruke, wa etubu ilaik.